aner cae gune argalea. Echon tis gunaica prospantas tus oiceius lian to ethos argalean, e buleece gnonai eicai pros tus patroius oicetas homoios diaceitai. Hosen meta profaseos eulogu, proston patera auten epemse meta de oligas hemeras an el thuses autes e pos auten hoi oikeioi prosedexanto. Tes de eipuuses, hoi buukoloi cae hoi poimenes me hupe bleponto. Efe pros auten, al o ei tutois apexu hoi orthru tas poimnas exelaunusin obse de eisiasi tih re prosdokan per i hoi spasan ten hemeran sundietribes. dietribes huto pollakis ec ton micron ta megala kai ec ton prodeelon ta adela gnorisdontai